Riding through the city, you know me. Got my brothers with me, you know me. Uh, killing competition, you know me. Homie, we on fire, all I do is me. Sorry, I just can't help it. mess with a team you get down with. Yeah, we so hard, you got melted, melted, melted. Riding through my city, riding through my city Düşmanın şehrinde mahallenin dirinden Ben hırsıydım bu caddelerde bilinmezken Çekmecenin yoksulları gülümserler Yıldızlarım gökyüzünden silinmez Çekiyoruz piyasaya hayallerim adına Bırakmayız bu sefer yanına Ne bugüne ne yarına Pasaportu para çekmecenin çıkıyoruz sınırların dışına sonunda Öyle iyi mi böyle iyi mi Piyas sana göre değiliz göre değiliz Gözlerime bak Senin gibi köle değiliz Değiliz Ki yaratılmış gibi sanki bütün kent M.O.B. M.O.B. Ne değişir oynatsanız bile yeri yerinden M.O.B. M.O.B. Dirilişim yazılacak sokaklara Maalesef bu çukurdan kurtulmanın yolu para Değişir sebepler ve sonuçlar Değişir sebepler ve sonuçlar 8 3 2 10 2 1 2 10 Söylesene kaç kuruş ödeyecek elindeki ha Bütün şehir bizim ha Almalısın bizim maalesef bu kültür başından beri reddetti sizi Çünkü her işinizle Hep geç Hesapta hepiniz keşte Hedef kitleniz kreş eh. Yıllardır içindeyiz bilmedin şu lanet oyunu O yüzden umrumda olmadı hiçbir yorumu Elimde değil ucuz olmak senin sorunun Bu getirir sonunu Riding through my city, riding through my city yeah. M.O.B. All Star Özeniyor çocuklar Giydik yırtık kıyafet koca yanımda Kanımız hızlı aktı dostlarımın hepsi yolunda Elimde kan olay basit savaşma maciz olanlar Ya ya umurumda değil ah işlerim yolunda Para bul sorun mu değil ah suratımız kapalı Polis peşimde shit üstüm dolu her vakit ah Ölümle dans ediyoruz umurumuzda değil Zaman yok hızlı ol buna henüz hazır değiller çokça para bul Kendi çaplarında iyiler Ortamda söver sayar biz duyarız bunu Telefonum saldırdığım rapçi videosuyla dolu Bizim Aa. için yaratılmış gibi sanki bütün kent Ne değişir anlatsanız bile yeri yerinden M.O.B. M.O.B. Dirilişim yazılacak sokaklara Maalesef bu çukurdan kurtulmanın yolu para Değişir sebepler ve sonuçlar Problemin adı biz ah, Yeniliklerimiz yaratır tehlike her Seferinde benim eksenimde değilsiniz izliyorum uzanıp Zeresimde lise mezunu olamadım ama saçlarım caddelerde diploma para Friend ya da dur yok çarpsam bile Emin ol düz duvara nasıl olabilecek ah, Yükselişimiz ile zevk ah, Tanıyoruz hepinizi böyle kabullenemeyiz göremedi şeytan Soyarız melodileriyle doğaçlama hasıl elimdeki tek plan Yeni ayırt edebiliyorsunuz sanırım rap ve de star. ah, Somunla şu direksiyon üstünüze dönecek ışıklarını sönecek Bu sefer yarınlar kalırken diğerlerime ellerime Hakimiyet sıkmadığı sürece Saat sekiz yönünde parıltılar Görürsün merkezin herhangi bir yerinden ha. Ya burada kalırız ya bizimle gökleri yükselir şehir ve ışıklar Bu bizi ayırt eden diğer Reddediyorum bu sistemin kurallarını Yıkıyorum bütün setleri duvarlarımı Kalkan yapıyorum annemin dualarını Ne kadar vursanız da boş bütün uğraşlarınız Çünkü her gün hayalime koşuyorum her gün Bunun için yaşıyorum her gün Bir üniforma taşıyorum her gün M.O.B.